Mozão, primeiramente eu queria te parabenizar. Parabéns pela sua profissão e por me fazer o homem mais feliz do mundo. E é por vocês que eu fico louco, embriagado e gasto o meu dinheiro todo. A melhor parte é que não tem buchicho, não tem perreco e não tem fofoca. Eu pago e vou embora. É. é o melhor lugar pra tu esquecer tua ex-mulher. Né? É o melhor lugar pra tu esquecer tua ex-mulher. Né? É. é o melhor lugar pra tu esquecer tua ex-mulher. Né? É o melhor lugar pra tu esquecer tua ex-mulher. Quer esquecer sua ex-mulher? Vem pro cabaré, vem pro cabaré, vem pro cabaré. Quer esquecer sua ex-mulher? Vem pro cabaré, vem pro cabaré, vem pro cabaré. E é assim, só tem mulher gostosa, o reduto das poderosas. Aê, garçom, me traz uma dose do seu melhor uísque, deixa elas à vontade pra fazer o striptease. Ah, que gostosa! Isso é muito saliente. Vendo ela dançar no polidense. o melhor lugar pra tu esquecer tua ex-mulher. É o melhor lugar pra tu esquecer tua ex-mulher. É o melhor lugar pra tu esquecer tua ex-mulher. É o melhor lugar pra tu esquecer tua ex-mulher. Quer esquecer sua ex-mulher? Vem pro cabaré, vem pro cabaré, vem pro cabaré. Quer esquecer sua ex-mulher? Vem pro cabaré, vem pro cabaré, vem pro cabaré. Aqui é assim. Só tem mulher gostosa, é o reduto das poderosas. Aê, garçom, me traz uma dose do seu melhor uísque. Deixa elas à vontade pra fazer o striptease. Ah, que gostosa! Isso é muito saliente. Vendo ela dançar no polidense.